Gaur abiatuik eh, Donibane eh, lohitzuneko sinema gelan, sonu joiliaren eh, semia uskal filma ikusten ahaldateke iparalde osuan, hebentik eta maiatzaen hama bostiala arte, pancho teileriak du Bernardo Atxaga idazliaren eleberia egokitu sinema eta Fernando Bernuesek susentu. David Imaz deitzen den mutiko batek yuskal heretik ihes egin behar du. Mila bedatzu eta hiutan hoita hamarkadako urte gordin urdinak dia, Kaliforniat badua igana ahatzi nahiz, bena haur denboako lagun baten bizitak berriz sudurpiara ekarrik edo iragan hau. Pantxo Teileria zenarioen idazlia. Zorten zailo iragana eh, lagun bat, eh, bere, bere, bueno, txigitako lagun mina, Hemen gazteak zirenean bizi izandako bizitza nahiko aldere eta komplikatuak utzi dituen e, zauriak, ba, o, o, zaurien mm, kontu eskatzera datorrena, ez? Azken zinean, bera, bideaganetik aldegin nahi du, baina antepatzen du Kalifornian berriro. Iruro eta marreko dira e, eh, honen e, eh, gaztaroaren gunea eta garai hartan Euskal Herrian eta batipat ego Euskal Herrian gatazka politikoa gori-gorian zegoen eta bera gatazka politiko horren sarean, ba, bueno, naita edo harrapatua edo gatazka politiko horretan murgildu egin zela eta gatazka politiko horrek sortzen ditu beraren sama zama handia diren oroimen eta eta gertara asko ez. Euskal Herriko memoia bada aipatzen ez da baitez bada garai hartan agutu dien goa behen unguko aipaldi historiko bat, baizik eta estakuia, pantxo teileria berrize. Guk ez dugu, bueno, eta hori atxagak ere ez, ez zuen egin nahi eh, Euskal politikari buruzko beste hausnarketa bat, baizik eta euskal politika hori mikrokosmos batera eraman, ez? Eta mikrokosmo horretan azken finean bi pertsona eh, agertzen dira, eta azken finean pertsona bi hoien erretratu egiten da. Azken finean herri baten historioa kontatzeko historioa oro kortasunera et mugatzen dira, ez? Baina nobelistek eta artistek bi pertsona hoien historioa kontatzen dugu, eta haiek ere ez ditugu epaitzen, guk haiek erakutsi eta gero norberak atera dezala norberak nahi duen ondorioa ez.